Dhe komentuam hadithin e parë, hadithi i nijetit. Sot do të vazhdojmë me lejen e Allahut të lartësuar me hadithin e dytë të këtij libri të begatë i cili është transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu nuk e pranon namazin e askujt prej jush, pra e robit që e prish abdesin derisa të marri përsëri abdes, pra derisa ta ripërsërisë atë. kjo ndonjëherë kupton mospranimin e veprës, pra se vepra nuk është e pranueshme, edhe pse ajo mund të jetë e lejueshme në origjinë. Afwan, wa taratan shekh, afwan? Taratan yuradu bi hadha al-lafdh anna al-amal la yuqbal, wa la yasihhu, wa la yujzi. Wa taratan yuradu bihi dhe nuk lejohet pra që njeriu të falet pa abdes derisa ai ta përsërisë atë ashtu që të shpërblehet dhe të jetë i konsideruar të merret në konsideratë tek Allahu i lartësuar naam wa qawluhu la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdath al murad bil hadath ma yakhruju min al insani min al rih ونواقض الوضوء تسمى أحداثا لأنه لأنها تتجدد فكلما أحدث الإنسان كلما انتقم وضوءه بشيء يقال عنه أحدث أي أنه أحدث شيئا يلزمه معه الوضوء إذا أراد الصلاة Pra quhet hadeth çdo gjë e cila e prish, pra e zhvlerëson abdesin dhe ka nevojë për ripërsëritje, për rifreskim. Prandaj është quajtur çdo gjë e cila e prish abdesin, domethënë hadeth, sepse ajo ka nevojë që të rifreskohet dhe të ripërsëritet. Naam. Papastërti e madhe dhe papastërti e vogël. Papastërtia e madhe është ajo e cila obligon guslin dhe papastërtia e vogël është ajo e cila obligon abdesin. Në këtë hadith edhe pse përmendet domethënë papastërtia e vogël, papastërtia e madhe hyn domethënë në në në të njëjtin kontekst, domethënë nënkuptohet dhe është e prerë e nënkuptuar në të njëjtin kontekst. Naam. Al-hadath al-akbar që prej papastërtisë së madhe njeriu pastrohet duke marrë gusël dhe prej papastërtisë së vogël njeriu pastrohet duke marrë abdes. Pra, largohet papastërtia e madhe me gusël dhe papastërtia e vogël me abdes përpara se të falet njeriu. Naam. Wa qawlu alayhi salatu wassalam hatta yatawadda. Hada fi al-asl. لأن الواجب على الإنسان إذا كان محدثا حدثا أصغر الواجب عليه أن يتوضأ بالماء ولكن تأتي هنا مسألة وهي ما إذا كان الماء مفقودا فهل يرتفع الحدث بالتيمم وهو استعمال التراب عند فقد الماء يمسح الوجه واليدين بالتراب فنقول نعم يرتفع الحدث Merrni tajemum me dhe pra me dheun e tokës së pastër. Ë ama nëse njeriu merr abdes me ujë, atëre kjo është ky abdes është i vlefshëm për të derisa ë ta prishi domethën përsëri abdesin, pra deri në kohën kur ai nuk e prish abdesin. Kurse marrja e tajemumit pra me dhe, me tokën, me dhe të pastër është i vlefshëm ky tajemum, pra kjo pa, kjo mënyrë pastrimi hatta yatawadda fa yu'tabaru al wudu shartun min shuruti sihhati as salah fa men lam yatawadda lam tasihha lahu salah Pra ky hadith është kusht për saktësimin e namazit, pra për qenien e namazit tij i sakt. Pra fjala e pejgamberit a.s., nuk e pranon Allahu namazin askujt prej jush, i cili që është xhunubllëku për meshkujt dhe hajzi dhe nifasi për gratë, atëherë themi, nuk lejohet dhe nuk pranohet namazi i xhunubit deri sa të marri gusël, pra të bëjë gusël, dhe i gruas me menstruacione dhe lehon deri sa të marri gusël. Prandaj themi për motrat, motër e nderuar, nuk lejohet dhe nuk të pranohet dhe nuk e ke të sakt namazin, mbasi, pra kur ke qënë që ta merrnin abdesin pra, sipas formës që ai ka marrë, duke i nxitur dhe duke treguar për shpërblimin e madh që kjo vepër ka, siç ka ardhur në hadithin e përcjellë nga Uthmani radiallahu anhu, i cili mbasi mori abdes së miri dhe përsosi atë, tha, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të thotë, kush merr abdes, pra si ky abdesi im, pastaj thot fal dy rekate, duke qenë tepër i përqendruar në to, pra nuk i nuk